Dvyliktas skirsnis. Ei, donkėpy, tarė jis, ko jūs taip mus matuojat? Pastatyti visi trys ant vienas kito, jie vargu ar būtų sudarę sieksniai. Kai duona buvo suraikyta ir kepėjas įmetė su į dėžutę, Gavrošas tarė vaikams, šveiskit. Berniukai pažiūrėjo jį suglume. Gavrošas nusijokė. A, turbūt jie dar nesupranta, per maži – Paskui pridūrė, valgykit ir padavė kiekvienam po gabalėlį duonos. Manydamas, kad vyresnysis, kuris jam atrodė labiau vertas garbės su juo kalbėtis, yra nusipelnęs ypatingo padrasnimo ir turi būti atpalaiduotas nuo bet kokių abejonių dėl savo apetito numalšinimo, pridūrė pakiždamas jam didžiausią porciją. Usikimšk savo vamzdį. Vienas gabalėlis buvo mažesnis už kitus, gavrošas jį pasėmė savo. Vargšai vaikai buvo išbadėję, gavrošas taip pat. Godžiai rydami duoną jie tripinėjo kepykloje, užankždami vietą ir kepėjas gavęs, kas jam priklausė, dabar jau žiūrėjo juos nebičiuliškai. Eime į gatvę, pasiūlė gavrošas. Jie vėl patraukė Bastilijos link. Kartas nuo karto, kai jiems tekdavo eiti pro apšviestas krautųjų vitrinas, mažesnysis sustodavo ir pasižiūrėdavo iš vieninį laikrodėlį, karantį prie raištelio jam po kaklu. Na, ar ne žioplys? sakydavo Gavrošas. Paskui susimastęs bambėdavo pradantis. Šiaip ar taip, jei aš turėčiau bubulių, tai jos geriau globočiau. Kai jie baigė valgyti duoną ir jau buvo prieėję niurios baleto gatvės kampą, už kurios tolumoje buvo matyti žemi baugus forso kalėjimo varteliai, kažkas tarė. Žiūtai, tu čia, Gavrošai, žiūtai, tu čia, Momparnasai, atsakė Gavrošas. Gameną užkalbino kažkoks vyriškis, tai buvo nekas kitas kaip Mamparnasas. Jį nors persirengus ir su mėlynais sakiniais Gavrošas lengvai pažino. Po šimts pypkių traukė toliau Gavrošas. Tavo apdaras visai tokios pats spalvos kaip sėmenų kompresai, o mėlyni akiniai lygiai kaip daktaro, viskas gražiai tinka duodu senio žodį. Tarė Mamparnasas, netaip garsiai. Ir jis greitai nusitempė Gavrošą toliau nuo apšviestų krautuvių. Abu du mažiuliai nesamoningai nusekė paskui juos laikydamėsi už rankų. Kai jie atsidūrė po jodais kažkokių vartų skliautais ir pasislėpė nuo praeivių žvilgsnių ir lietaus, Montparnasas paklausė, žinai, kur aš einu? Į apgailėtino pakilėjimo vienolyną, atsakė Gavrošas. Antešafoto, autoriaus pastaba, jog darys. Paskui Montparnasas tarė, noriu susirasti babė A, tarė Gavrošas, ji vadinasi Babe, ne ji, bet jis. A, tai tas Babe, tai Babe. Aš maniau, kad jis už anspauduotas. Jis nusiplėšė anspaudą, paaiškino Mamparnasas. Ir jis greitai papasakojo Gamenui, kad šį rytą Babe, kurį norėjo perkelti į konsieržerį, paspruko tardymo koridorėje, pasukęs į kairę, užuot ėjęs į dešinę. Gavrošas nusistebėjo Babe mitrumu, šmaikštuolis tarė jis. Momparnasas pridūrė keletą smulkmenų apie babę pasprukimą ir užbaigė taip. O, čia dar ne viskas. Gavrošas klausydamasis Momparnaso pačiupo lasdelę, kurią tas laikė rankoje, jis nejučiamis patraukė už bumbulo ir pasirodė durklo ašmenys. A, tarė jis greitai kiždamas durklą atgal. Tu pasimėjai žandarą persirengusi civiliniais rūbais. Momparnasas pamerkė akimi. Velniai rautų, kalbėjo toliau Gavrošas. Ar tik tu neketini susikipti su faraonais? Ką gali žinoti, abejinga mina atsakė man Parnasas, niekomet neprošalį turėti su savimi smeigę. Gavrošas nenusileido. Tai kągi tu darysi šią nakt? Man Parnasas vėl nutaisė rimtą veidą ir tarė koždamas pro dantis šitą. Ir staiga nukreipė kalbą kitur. Beje, kas? Anadien atsitiko tokia istorija, tik tu įsivaizduok. Susitinku aš tokį buržuą. Jis man išdrožia pamokslą ir atkiša savo piniginę. Aš ją įsidedu į kišenę, po valandėlis rausiuosi, o kišenėje nieko. Tik tai pamokslas, pridūrė Gavrošas. O tu, kalbėjo toliau man Parnasas, kurgi dabar eini? Gavrošas parodė jam savo globotinius ir tarė, vedu guldyti šitos vaikus. Kur taip? Pas save? Kur pas save? Nu, pas save. Tai tu turi būtą? Taip turiu. O kurgi? Dramblyje, tarė Gavrošas. Nors Montparnasas iš prigimties nebuvo linkęs stebėtis, dabar nesusilaikė nesušūkęs. Dramblyje. Žinoma, dramblyje, patvirtino Gavrošas. Kščeto? Tai dar vienas žodis iš tos kalbos, kurią niekas nerašo, bet visi kalba. Kščeto reiškia, kasgi čia tokio. Svari gameno pastaba gražino Montparnasui rimti ir sveiką protą. Matyt, jo nuomonė apie Gavrošo būtą pasikeitė į gerąją pusę. O iš tikrųjų pritarys, dramblys tai dramblys, o ką tenai patogu – Labai patogu, atsakė Gavrošas. Vienas malonumėlis ir nėra tokių skersvėjų kaip po tiltais. Kaip tu ten įeini? Įeinu. Vadinasi, yra landa, paklausė Montparnasas. Po velnių apie tai nereikia šnekėti. Tarp priešakinių kojų. Šnipelė jos nėra aptikę. Ir tu įsliuogi? Taip, suprantu. Fokusas paprastas, 1, 2, 3 ir gatava, tavęs nebėra. Patilėjęs valandžiukė Gavrošas pridūrė. Tiems mažiuliams aš surasiu kopečias man parnasas ėmė juoktis. Kur po plynių tu radai tuos bamblius? Gavrošas paprastai atsakė, tuos bamblius man vienas barzdas kutys padovanojo. Staiga man parnasas susimastė, tu mane per daug lengvai pažinai, sumurmėjo jis. Jis įsėmė iš kišenės du mažus daikčiukus, o tai buvo nekas kita kaip medvilnė atvinioti plunksnus paigliai ir įsikišo po vieną iš nerves. Nosis pasidarė visiškai kita. Tu visai pasikeitai, tarė Gavrošas. Dabar jau nebetrodai toks baidyklė, tau reikėtų tokiam ir pasilikti. Monparnasas buvo gražus vaikinas, bet Gavrošas šaipės iš jo. Be juoko, paklausė Monparnasas, kaip aš tau atrodau? Ir balsas jo buvo visiškai kitas. Per vieną akimirką Monparnasas pasidarė net pažįstamas. Na, suvaidink mums klaume, sušuko Gavrošas. Mažiuliai, kurie iki šiol nieko nesiklausė, nes patys atsidėję darbavusi, susikišė pirštus į nosis, ir lik tuo žodžiu prisertino ir džiaugsmingai susižavėję ėmė žiūrėti į Montparnasą. Deja, Montparnasas buvo susirūpinęs. Jis padėjo ranką gavrošai ant pėties ir pabrėždamas kiekvieną žodį tarė. Klausyk, ką tau pasakysiu vaikinė. Aš su savo dogu, su savo dagu ir su savo dugu einu pasivaikščiot už miesto, įlendu giliai į mišką pačiame vidugirį, ant griovo dugno randu gerą gabalą duonos. Taip badu gal nemirsiu bet to dabar juk ne užgavenis. Šis keistas sakinys padarė gamenui nepaprastą įspūdį. Jis beregint atsisuko savo žibančiomis akutėmis, labai įdėmiai apžvelgė viską aplinkui ir už kelių žingsnių pastebėjo policininkas stovintį jos nugarą. Gavrošai spūdo, ak taip, bet jis iškart susivaldė ir kratydamas ranką man parnasui tarė. Na, labanakt, einu su savo bubuliais į dramblį. Jei kartais tau būčiau reikalingas naktį, tu gali ten mane rasti. Aš gyvenu antresolyje, durininko neturiu. Paklausi pono Gavrošo. Gerai, atsakė Montparnasas. Ir jie atsisveikino. Montparnasas nužingsnevo į grevo aikštės pusę, o Gavrošas Bastilijos link. Penkianatis mažiulis, tentamas brolio, kurį savo ruoštų traukė Gavrošas, kelis kartus atsisuko atgal pasižiūrėti į nueinantį klauną. Painų sakinys, kuriuo Mamparnasas įspėjo Gavrošą, kad netoli yra policininkas, turėjo tik vieną paslaptį. Penkis ar šešis kartus įvairiomis formomis pakartota garsų derinį – duk. Skemo duk tariamas neskyrim, bet vikrai įpintas į kokią nors sakinių žodžius reiškia – saugokimės, negalima kalbėti laisvai. Be to, Montparnaso frazėje dar buvo ir literatūrinių posmenų, kurios Gavrošo liko nepastebėtos. Mano dogas, mano dagas ir mano dugas posakiai iš tamplio kalėjimo argo reiškia mano šuo, mano peilis ir mano žmona. Plačiai vartoti aikščių jogdarių ir komediantų tame didžiajame amžiuje, kada rašė Molieras ir piešė Kalu. Nuoroda Kalo 1592-1635 žymus prancūzų dailininkas Graveris, savotiško realistinio grotesko meistras, nuorodos pabaiga. Prieš 20 metų Bastilės aikštės pietrytinėme kampe netoli prieplaukos prie kanalo iškasto vietoj griovio aplink seną kalėjimą tvirtovę stuksojo keistas paminklas, dabar jau išdėlės iš paryžiečių atminties, bet vertas palikti joje šiokį tokį pėdsaką. Tai buvo instituto nario Egipto armijos vyriausiojo vado minties įkūnyjimas. Mes sakome paminklas, nors tai buvo tik maketas. Tačiau nors pačiai idėjai ir ištarši du ar trys įvykių gūsiai, kiekvieną kartą nublokždami ją vis toliau nuo mūsų. Šis maketas, šis didingas projektas, grandiozinis Napoleono idėjos lavonas tapo istorinis ir įgavo kažkokį išbaigtą pavidalą, kontrastuojantį su jo laikiną paskirtimi. Tai buvo 40 pėdų aukščio dramblys, pastatytas iš lentų ir plytų, su bokštu ant nugaros, panašių į namą. Kadaise kažkokio dažytojo nutepta žalia spalva, o dabar dangaus, lietaus ir laiko jodai perdažytas. Šiame pleistame ir atvirame aikštės kampe plati koloso kakta, jos traublys, iltis, bokštas, jo didžiulis pasturgalis – Keturios kojos panašios į kolonas naktį žvaigždėtame dangaus fone sudarė fantastišką ir baisų siluetą. Ką jis turėjo reikšti nežinia. Stūksojo li koks liaudės galios simbolis, atrodė niurus, mislingas ir milžiniškas. Sakytum, kažkoks galingas visų regimas vaiduoklis stovy šalia neregimos Bastilijos šmėklos. Nedaug kas iš svetim šalių lankydavo tą pastatą, o praeiviai iš viso jį nežiūrėdavo. Dramblys kasmet vis labiau erdėjo, nusilupę nuo šono tinko gabalai palikdavo vis nauja šlykščia žaizdas. Edilai, anot elegantiško žargono, jį užmiršo nuo 1814 metų. Nuoroda Edilai rinktiniai pareigūnai senovės Romoje, tvarkiusiai miestų komunalinį ūkį, priekyvietės ir regiklas. Nuorodos pabaiga. Jis tuksojo ten savo kampenių rus lygotas griūvantis juosiamas upuvusios tvoros, nuolat teršimas girtų vežikų, Plyšiai vagojo milžino pilvą, iš odegos kyšojo lota, tarp kojų žėlė aukšta žolė, kadangi aikštės lygis jau 30 metų darėsi aplinkui vis aukštesnis, išlėtų ir be perstojo čia klojosi žemės apnašos, nejučiomis iškeliančios didmeščių gruntą, tai statinys atsidūrė lomoje, tarytum žemė po jo būtų įdubusi. Jis buvo šlykštus, visų niekinamas, atstumantis ir išdidus. Bjaurus miesčionių žvilgsniui, liūdnas mąstytojo žvilgsniui. Jis kažko priminė krūvo šiukšlių, kurios toj bus išluotos ir drauge kažką didingo, kas netrukus bus nuvainikuota. Kaip jau esame sakę, naktį jo išvaizda pasikeisdavo. Naktis tai tikroji stichija viso to, kas gimininga tamsai. Kai tik nusileisdavo prieblandą, senasis dramblys atsimainydavo. Baugioje patamsių rimtyje įsigaudavo ramų ir grėslų pavidalą – Priklausydamas praeičiai, jis priklausė nakčiai, ir šis tamsumas atitiko jo didingumą. Šis paminklas grubus, kresnas, sunkus, abuojas, rūstus, beveik amorfiškas, tačiau vis tiek didingas, pilnas kažkokio iškilnaus ir niuraus orumo, išnyko. Ir dabar ten ramiai viešpatauja kažkas panašaus į gigantišką krosnį, papuoštą kaminų užimančią niurios devinbonės tvirtovės vietą beveik taip pat, kai buržuazinė santvarka užima – feodalinį svietą. Visai natūralu, kad krosnį simbolizuoja epochą, kurios galybė glūdi garo katile. Ta epocha praeis, jinai jau baigėsi. Pradedame suprasti, kad jeigu jėga ir gali glūdėti katile, tai gale slypi tik tai smegenyse. Kitaip tariant, pasaulė veda pirmin ir traukia paskui save ne garvežiai, bet idėjos. Kabinkite garvežį prie idėjų, tas gerai bet nelaikykite arklio raitininkų. Šiaip ar taip grįždami prie Bastilijos aikštės pasakysime vieną. Dramblio statytojai ir iš gipso pavyko sukurti didų dalyką. O krosnės kamino statytojas ir iš bronzos padarė menką daiktą. Tas krosnės kaminas pakrikštytas skambių vardu Liepos kolona, tas nepavykęs nelaikšis revoliucijos paminklas – 1832 metais dar buvo apdengtas didžiulė medinė danga, dėl kurios pašalinimo mes asmeniškai apgailestaujame, ir aptvertas plačia lentinė tvora, kuri galutinai izoliavo dramblį. Tai šitą aikštės kampą, kurį menkai tešvietė tolimo žibinto atspindys, gamenas nusivedė savo bubulius. Tebūnė mums leista čia pertraukti mūsų pasakojimą ir priminti, kad mes neiškreipėme tikrovės – ir kad prieš 20 metų pataisos teismas teisė už valkatavimą ir viešo paminklo gadinimą vieną berniuką užtiktą bemiegant to Bastilijos paminklo viduje. Pažymėję šį faktą einame toliau. Priejas prie koloso Gavrošas suprato kokį įspūdį. Begalinė didybė gali padaryti begalinį mažybį ir tarė, pipirai, nebijokit. Paskui pralindo pro spragą aptvarę, aplinkui dramblį ir padėjo bubuliams prasigauti pro plyšį. Vaikai apsigandė, netardami nei žodžio, sekė paskui gavrošą, pasikliaudami tą mažą apdriskusią apvaizdą, kurį jiems davė duonos ir žadėjo nakvynę. Tenai patvoryje gulėjo kopečios, kuriomis dieną naudodavosi kaimininio medžių sandėlio darbininkai. Gavrošas pakėlė ją, sukaupdamas tiek jėgų, kiek – negalėjai tarti jį turint ir pristatė prie vienos iš priešakinių dramblio kojų. Ties ta vieta, kur atsirėmė kopečios, koloso papilvėje, juodavo skylė. Gavrošas parodė savo svečiams kopečias, bei skylė ir tarė. Lipkit ir lyskit į vidų. Berniukai nuogastaudami pasižiūrėjo vienas į antrą. Bijot, bubuliai, sužuko Gavrošas ir pridūrė. Tuoj pamatysit. Jis apkabino groblėtą dramblio koją ir vienu akimoju nesteikęs pasinaudoti kopečiomis atsidūrė prie skilės. Jis smuko pro ją, kaip žaltys į plyšį, prasmego viduje ir po akimirkos vaikai pamatė jodos angos pakraštyje, boluojant jo veidą panašų į balsganą blankę dėmę. Na matot, sušuko jis, lipkit gipipliai, pamatysit, kaip čia gera, lipk tu, tarė jis vyresniajam, aš tau paduosiu ranką. Mažiuliai stumčioje vienas kitą pečiais, gamenas jiems žadino draugė ir baimį ir pasitikėjimą, be to – smarkiai lyjo. Vyresnysis surizikavo. Jaunesnysis, matydamas, kad brolis lipa ir jį palieka vienų vieną tarp šio didžiulio žvėrės letenų, norėjo verkti, bet neišdryso. Vyresnysis sverdėdamas rangėsi viršum kopečių skerseniais. Gavrošas jį drąsino šūkčiojimais, nelyginant fechtavimo mokytoje savo mokinius ar varovą savo mulus. Nebijok, šitai, plėp, gilip, statykoje ten, ranka čia, drąsiau. Ir kai tik galėjo pasiekti berniuką, jis staiga stipriai pagrebė jam už rankos ir patraukė į save. Pakliuvai, tarė jis. Bobulis atsidūrė skilėje. Dabar, tarė Gavrošas, palauk manęs. Teikitės, ponė, sėstis. Ir išlindęs į skilės taip, kaip buvo ją įsmukęs, jis vikriai, kai beždžionė nusliogė dramblio koją, nušoko į žolę, čiupo penkiametį mažiulį į glėbį, pastatė pačiame kopečių viduryje ir ėmė kopti jam iš paskos – sušūkęs vyresniajam. Aš jį stumsiu, tu trauk. Bematant, mažiulis nesuspėjęs nei atsigosti, buvo užlaipintas, sustumtas, užvilktas, užtrauktas, įgrūstas, įkištas į skylę ir gavrošas įlipęs paskui jį nuspyrė kopečias ant žolės, suplojo delnais ir sušuko. Štai ir atvykom. Te gyvoja generolas Lafayetas. Tam džiaugsmo antplūdžiui praėjus jis pridūrė, na, bubuliai, dabar jūs mano namuose. Gavrošas iš tikrųjų buvo namie. Ak netikėtas nenaudingų daiktų naudingumas, didžių kūrinių gailestingumas, milžinų gerumas. Šis pernelyg didelis monumentas, kuriame glūdėjo imperatoriaus mintis, tapo gameno gušta. Kolosas priėmė savo globon kūdikį. Įsipūstė buržuaidami pro Bastilijos dramblišnairomis su panika, įdilpčiodami lengvapėdiškai sakydavo, kam jis reikalingas – o jis buvo reikalingas saugoti nuo šalčio, šerkšno, ledų, lietaus, mažam padarėliui, neturinčiam nei tėvo, nei motinos, nei duonos, nei drabužių, nei prieglaudos, ginti jam nuo žiemos vėjo gelbėti nuo nakvynės purve, kuri baigėsi draugiu, ir nuo nakvynės niege, kuri baigėsi mirtimi. Jis buvo reikalingas priglausti nekaltam kūdikį, kurį atstumė visuomenį. Jis buvo reikalingas visuomenės kaltei sumažinti – Tai buvo ir štva adara tam, kam buvo uždarytos visų duris. Atrodė, kad tas nelaimingas senas mastodontas, visas aptekęs parazitais ir visų užmirštas, apaugęs karpomis, apmusies ir žaizdotas, išklebęs, kirmelių išvarpytas, apleistas, pasmerktas, panašus į didžiulį elgetą veltui prašantį lyg išmaldos, palankau žvilgsnio gatvių sankryžoje, pasigailėjo kito elgetos, vargšo pigmėjo, vaikščiuojančio be kurpių, neturinčio pastogis, šildančio rankas savo kvapu, apsirengusios karmalais, valgančio, ką kiti numeta. Štai kam praverti Bastilijos dramblys. Žmonių paniekintos Napoleono minties nusitvėrė dievas. Tai, kas galėjo būti tik šlovinga, radosi didinga. Įvykdyti tam, ką sumanė imperatorius, reikėjo porfyro, bronzos, geležies, aukso, marmuro – Dievui pakako senų lentų, sijų ir gipso. Imperatorius turėjo genialią svajonę. Šitame titaniškame dramblyje, ginkluotame, nepaprastame, su iškeltų straubliu, su bokštu ant nugaros, su trykštančiomis iš visų pusių linksmomis gaiviomis vandens čiurkšlėmis. Jis norėjo įkūnyti liaudį. Dievas padarė didingesnį dalyką, suteikė jame nakvynę vaikui. Anga dramblio papilvėje, pro kurią įlindo gavrošas, kaip jau minėjome, buvo vos matoma iš lauko pusės ir tokia siaura, kad pro ją galėjo pralysti tik katis ir vaikiukai. Pirmų pirmiausia, tarė gavrošas, pasakysime durininkui, kad mūsų nėra namie. Ir drąsiai, kaip žmogus gerai pažįstas savo būtą, nuniro į tamsą, paėmė lentą ir ją uždengė skylę. Paskui gavrošas vėl dingo tamsoje – Vaikai išgirdo, kaip čirkštelėjo degtukas kišamas į butelį su fosforo mišiniu. Cheminių degtukų tuomet dar nebuvo. Fliumado briketas toje gadinėje reiškia pažangą. Staigi šviesa priverti jo susimerkti. Gavrošas uždegė vieną galą dervoje išmirkyto dakčio, vadinamo rūsio žiurkė. Rūsio žiurkė daugiau rūko ne kaip švietė, todėl sunkiai te galėjai žiūrėti, kas yra dramblio viduje – Gavrošo svečiai apsidairę aplinkui pajuto kažką panašaus į tai, ką patirtų žmogus uždarytas į didžiulę Heidelbergo šūlę, arba dar tiksliau, ką turėjo jausti Joną bibliškojo banginio pilve. Jie išvydo viršuje milžiniškus greučius. Ilga parudavusi sieno, kurios tam tikrais tarpais ėjo masyvus lanko pavidalo grebėstai, sudarė stuburą su šonkauliais. Gipso stalaktitai kabojo nuo jų tarytum viduriai. Plačius voratinklių marškos, kurios traukėsi nuo vieno galo į kitą tarp dramblio šonų, sudarė jo dulkiną diafragmą. Šiandien ir ten kampuose buvo galima pastebėti didelės jos vasdėmes, kurios tarytum gyvos staigiai ir baigščiai šokčiojo iš vienos vietos į kitą. Nuolaužos nukritusios iš viršaus nuo dramblio nugaros užpildė jo pilvo dubumą todėl čia buvo galima vaikščioti kaip pasla. Mažesnysis prisiglaudė prie brolio ir tarė pusbalsiu, čia tamsu. Išgirdęs to žodžius, Gavrošas užriko. Mažiuliai atrodė per daug sustingę, reikėjo juos kiek papurtyti. Ko jūs man galvą kvaršinat, sušuko jis. Imsim ko gero šaipytis, jį noriu rodyti. Jums reikia tuilerį rūmų? Na, ar jūs negalvėjai? Atsakykit. Įspėju, kad aš jums nekoks smulkis, pamanykit paukščiukai iš pauksuoto narvelio. Truputis šiurkštumo išgastyje geras dalykas, jis ramina. Vaikai priejo prie Gavrošo. Gavrošas tokio pasitikėjimo sugraudintas perėjo nuo griežtumo į tėvišką švelnumą ir kreipėsi į mažesnį. Kvailiuk, tarė įsižeidimą švelnindamas meilių niuansų, tai laukia tamsu – Laukia lyja, o čia nelyja. Laukia šalta, o čia ne mažiausio vėjelio. Laukia aibė žmonių, o čia nieko nėra. Laukia net mėnulio nėra, o čia dega mano žvakė velniai rautų. Vaikai ėmė drąsiau apžiūrinėti būtą, bet gavrošas neleido jiems ilgai spoksoti. Vikriau, tarė jis. Ir pastumėjo juos į tą vietą, kurią galime dideliam savo malonumui pavadinti kambario viduriu. Ten buvo jo guolis. Gavrošo patalas buvo kaip reikiant. Kitaip tariant, buvo ir čiužinys, ir antklodį, ir alkovas su žuolaidomis. Čiužinį jam atstojo šiaudinis demblys, antklodė gana plati gūne iš storų pilkų vilnų, labai šilta ir beveik nauja, o alkovas buvo štai koks. Trys gana ilgi spyriai tvirtai remti į aslos drusgus, atseiti dramblio pilvą, du prieš akiją ir vienas užpakalyje, surišti viršuje virve sudarė kažką panašaus į piramidę. Ant jos laikėsi varinis tinklas, tik užmestas ant viršaus, bet taip nagingai pritaikytas ir geležinė viela pririštas, kad gerai gaubė visus tris spyrius. Tinklas prie aslos buvo prispaustas keliais dideliais akmenimis, todėl į vidų niekas negalėjo patekti. Šis įtaisinys buvo padarytas iš to varinio tinklo, kuriuo aptraukiamus paukščių voljeros žverynuose. Gavrošo guolis buvo tarytum narve – Visa, kas panešėjo į eskimo palapinę. Tas tinklas ir atstojo užuolaidas. Gavrošas pastūmė į šalį akmenis laikančius tinklą iš priešakio ir dvi jo palos, užeinančios viena ant kitos, atsiskleidė. Na, bubuliai, repečkom, įsakė Gavrošas. Jis atsargiai leido savo svečius į narvą, paskui pats išliaužė, pastūmė į vietą akmenis ir aklinai uždarė angą. Visi trys įsitėsi ant demblio. Vaikai, kad ir kokie buvo maži, nebūtų galėję atsistoti visų ūgių alkove. Gavrošas tebelaikė rankoje rūsio žiūrkė. Dabar tarys, drunykit, toje augesinsiu kandelabrą. Pone, paklausė vyresnysis brolis Gavrošą, rodydamas į tinklą. Kasgi čia? Čia, oriai atsakė Gavrošas, nuo žiūrkių, drunykit. Vis dėlto jis tarė būsent neprošalį pridurti keletą žodžių toms mažoms būtybėms pamokyti ir varė toliau. Tie daiktai iš botaniko sodo. Jie žvėrims. Ten jūra, tenai jų yra, visa sankrova. Ten treik, tenai tik reikia, perlipti mūrinę tvorą, įlyst pro langą ir prasmukt po durimis. Įrimk to gero, kiek tik tai nori. Kalbėdamas jis supo ant klodės kraštų mažiausiai, kuris čiauškėjo. Oi, kaip gera, kaip šilta! Gavrošas nukreipė patenkintą žvilgsnį į antklodę. Tai irgi iš botanikos sodo tarys. Iš beždžionių paėmiau. Įrodydamas vyresniajam demblį, ant kurio jis gulėjo labai storo ir puikiai nupinta demblį, pridūrė, o šitas buvo pas žirafą. Patilėjas kalbėjo toliau, viskas priklausė žvėrims, aš iš jų atimiau, jie dėl to nepyko. Aš jiems pasakiau, čia drambliui. Vėl kiek patilėjas dar pridūrė, Perlipi per mūrą ir spjauni į valdžią, mat kaip. Vaikai apstulbę su baiminga pagarba žiūrėjo į tą drąsų ir išradingą žmogutį, tokį pat benami kaip ir jėdų, vienišą kaip ir jėdų, silpnutį kaip ir jėdų, žmogutį iš pažiūros pasigailėtina, o vis dėlto nuostabų ir visagali, kurio veide seno klauno grimasos kaitaliojosi su nuoširdžiausia ir žavingiausia šypsena. Pone, nedrasiai paklausiu vyresnysis, o ar jūs nebijote policininkų? Gavrošas tiekti atsakė. Piply niekas nesako policininkai, o sako faraonai. Mažiausias įžiūrėjo plačiai atmerktomis akimis, bet nieko nesakė. Kadangi jis gulėjo ant demblio krašto, vyresnysis viduryje, tai Gavrošas jį apkamšė ant klodė taip, kai būtų padariusi motina. O demblio kraštą, kur buvo jo galvutė pakėlė, pakišo po apačią senų skarmalų ir šitai padarė mažiukui priegalvį. Paskui atsisuko į vyresnį. Na ką, juk puiku čia tiesa? Labai, atsakė vyresnys, žiūrėdamas į gavrošą, išgelbėto angelo mina. Keurai peršlapė varkšelį ėmė atšilti. Beje, vėl prabilo gavrošas. Ko judu pirmą verkit? Įrodydamas į mažesnį kalbėjo toliau. Toks piplys kaip šitas tiek jau to. Bet tokiam dičkiui kaip tu, žliumti tai jau kvaila. Atrodo kaip tikras veršis. Kągi atsiliepė vaikas – Mudu juk neturėjom jokio būtų ir nežinojom, kur pasidėti. Pipirė, atsakė Gavrošas, negalima sakyti būtas, reikia sakyti buvynė. Bet tuo mes bijojom pasilikti naktį vieni. Niekas nesako naktis, o sako dumsynė. Ačiū, ponė, atsakė vaikas. Klausyk, vėl prabilo Gavrošas. Niekada nereikia dėl nieko bliauti. Aš jumis rūpinsiuos. Tu pamatysi, kai mums bus linksma. Vasarą mes su nave mano bičiuliu eisim į glasierą, ten maudysimės, prieplaukoje lakstysim nogutėliai per sielius, prie Austerlico tilto ir į pasiutimą varysim skalbėjas. Jo šaukia, niršta, kad tu žinotum, kokios jos jėkingos. Eisim pasižiūrėti greučia žmogio. Jis gyvas, Eliziejaus laukose liesas, kaip skiedra, tasai žmogienas. Paskui nueisim į teatrą. Nuves jūs į Frederiką Lemetrą. Aš gaunu bilietų, esu pažįstamas su aktoriais, kartą net vaidinau pjesėje. Mes tada buvom tokie bambliai kaip judu ir bėgiojom po audeklų, išeidavo kažkas panašu į jūrą. Aš judu įtaisysiu savo teatre, eisim žiūrėti laukinių, bet tai netikri laukiniai, jie apsivilkė rausvų triko, matyt, kaip jis raukšlėjasi, o alkūnis suadytos baltais siūlais, bet to eisim į operą. Ten įsmuksim draugė su klakeriais. Plaka operoje labai gerai sutvarkyta. Na, į bulvarų žinoma su klakeriais neičiau. Operoje įsivaizduok yra tokių, kuriems moka po 20 sų, bet tai žiopliai. Jos visi vadina pašluostimis. O paskui eisim žiūrėti, kaip giljotinuojami žmonės. Aš judviem parodysiu budelį. Jis gyvena Mare gatvėje, ponas Sansonas. Prie jo durų yra laiškams dėžutė, taigi mes šauniai papramogausim. Tuo metu gavrošai ant piršto – Nuvarvėjo lašas dervos, primindamas jam gyvenimo tikrovę. Velniai rautų sušuko jis, daktis baigėsi. Dėmesio, šviesai aš negaliu išleisti daugiau kaip vieną super mėnesį. Jeigu jau atsigulė, reikia mygti.